Gabon da nahi Ongi etorri eustabe Metal Fabrikara Amen gabiz Aspaldiko partez negutik urten dugu eta udan saltu da Bueno, erdi udan Bueno, erdi udan edo ez, baina udan gabaz eta aspaldiko partez etxeta guen beste irratzaio bat Irratzaio bat Zutuko Eta bueno, bagauz eh, gauza bat komentateko Da Gabon danoi! nahi Gabon oh. Txurendika ah. Eta bueno, ba, badakauz e, nobedade batzuk ekarteko, komentateko, eta beste hain gauza, hasi que prez belarrixak, estutu katontziuk, pantaloik, epinikuleruk burun, tangak eta nahi zuena, porque bikinez apai den ibiliko zuez, hasi que venga, baguz, metalfabrikako beste saio baten, eurre! Bueno, lea, zer, zer ekarri zu gaur, edo, hor ez abiz iztun, edo, zer pasan? Silosis. <laughs> Sigilosis. Eta, ba, eh, los, los, los osaieti. Ez, ez, Bueno, ba, Vale, ba, eh, Ondo bai, bai, bai. Eh, ba, karriot talde bat egiz indala gitzia zina zentzuten, probat guentazkori ez dut zemon, e, eh, dezkore da, e, bueno, azelan ba udan e, eh, samerrera goazen, samerrera goazen, eta hori, ba, egon nintzen apur bat ikusten ze talde joten da ben, eta, ostia, honek apur bat, ditzi hostien, atentzinoa ditzi hostien eurek aleman adiez, ni pentsa dena kanadien kanadiensiek edo ziela, edo mitiko ez, horako zapatilleaz, ba igual... Horro ez da, dez teknikoa edo, sea, edo dezkori edo, ozera. Eh, dezkori ez, eh, handot. Ez hau zentzuten, ez hau zadi, eh, motel. Bai, baina, kanada bai. esan bueno. ba, handia torrelez, ba, Teknikoa de, de ba, pues, ba, erratu izarela. Ba, ah, ez, ez, ez. Ez, Wikipedia metxuot, no hori izan dugu Wikipedia. Ah. Eh, zeure diez, eh, pasaren dutien aferretena, ikusi gendule Shadow of Intent eta apur bat gogorra gazten duz eh, antzeko roiora ez? da eure diez e, mental cruelty eta aukeratu duten abestizio da North Release ez da ditu ondo esaten badot nire betiko ereineko inglesa <laughs> ereino ez balgat e, eh, bai, inglesa gaz sorry, sorry, inoena baino gaixo bat sorry, ez da Eta, bueno, guapo dago, apur bat, e, bueno, batzutan txarri goda txuekos, e, eh, honek, eta horako mobidak, eta zuri intxur, ez da batzutan, beti pilat ez da zulo esapur bat kontrapie, ez da gait, guztego jatzun edo ez, edo, bueno, ba, egoz blast bitek, be bai, eh? Bueno, ba, ikusko a ber, bueno, entxuko beto. Ez hau, hau tipo ezin, ezin inoiz, eh, ez da inoiz, posik, zilosi segaz, itxin hemen posik behin, Mejor tikurre ez dut asmatu inoiz, eh? Normala. Fua. <laughs> Ah, asesina. Asesina. Aseser? asesina. Asesino, bai, dino cazares eta. A ver, huelde, Ramón. Meral, meral, cruelty. Un cesar toko peña con mente. Alemanes. irratxe joan ekiko gule, ikusten konten agaitxik, dezkore nahiko. Da, con mente tienen apurtxu be pasado, no fizzen inguruen. Ni flipe, jari fresten ikusio tentalde brutalen entako aizen zan. Aurruko urtien lorna zorri benda, ¿Qué quieres que te diga? Ver, disco brutalada, da, baina gero zuzen dien defendidun bidozu aguduak eta grabien. Eta zagun ez den dekoa, niri flipeta iziz Ez deko igual, re, registroa inbeste, wow. hauts, baina, baina... Hostia. Señor Guarintxeba, moi llevar una decepción ni por el for. Felipe Ina Benura. Ba, Impresionante. Esan dagoa, igaz ikusi gendun bebai Alemanian eta... Osa, niri, ganera, moder, rollo moderno me bai, ez? O sea, asko estenario utzik ikuste zen bakarri baterixe eta bueno, ba musikoak, bai, backline barik, atzeko SB barik eta hain garbi sona bien dana. Hain beste zapatilla, bai. Gastegasti die, hain zapatilla, gastegasti die. Datakarren eh, tekniki eh, eta datakarren presentzi estenaso gainen brutalada. Da, momen direktazo bat, nik uste dute eh, txalatzeko dela, Olago taldik eh, azkenin ez denatxo gainen ikusten zuen momentun, defendi duten eudan lana, ez? Horre bai badi azkenen eh, denziek eh, ez da. Ez eh, da egite, igual azmatzen hau, eh? Bueno, Amerika, <laughs> er, Amerika nuek, bai, bueno. Eh, habitantes del mundo, ez? Bueno, sin más. Bai, bai, bueno, alan dabe, hori shadow of intent da, shadow of invent, barik, of intent, gurie, o guri ez, aurkeste noana da... Mental cruelty. Mental cruelty. Bueno, badu barrule. Zartu. Yeah. Bueno, baxe, bai, ba... Hey. Metal Cruelty ni dauela ipini leak esan dau, txentek amene badeko eh, bizar hartien. Eta, bueno, ba aurten eh, pioa festival ikusi deuz, pioa kartel, eta harritzeko pe bai, ez? Olago handixak ero, zango ero, hain potentik ikusti, baina gero saletako mirak, esango gu, gero eta murritza bak eh, ikusten duzu. justo eh? kontrako esango neke. Dauela, eh, Eskintza larrei, eta azkenien, eh, jo, lehen neote zien festizigaz eta, jo, danetar ez da, esango joten ginenik. Beha, gaur egun ipentzat, jo, bitxu marretxoan pasazena, de kapitate de eta hurrengo egunean mezua da konpainia. Bai. Orduan, ni jo ja eta gena presizioak be apur bat zitalak dira. Ez? Eta aukeratzeko aukeratu enbizu hori puta da. Hori da, osea, sea, leen ginen igual que chivo te doin do ez Está ahí, Nick. Debate, debate, debate, debate, Ez debate, debate, debate, debate, debate, debate, debate, kontzertu modun sala txikixetan eta horrek sala alternatibuk izenak lehen egoazen gexagoa gaur egunin baino eta ez dakaguz aukera asko elegiuteko, eh? Niko, bardina. Nik horre esango txut, e, eh, handizek egoteren, egoterakoan asko, klar, no kompetituko dugu, de hecho, geu, egon ginen antolatzeko lekuek, barruen, Eta gure fetxi esan mesuga eta mesuga eta dekapitaten asteburu, Eta erabaki gendu esetzie horregaitik mm. Egon salako, oza, ze kompetitu guk, ez? gure borondate honen agaz, baina esan oso realistik antolatzi konzertu bat, dekapitate dagoenien Bilbon, Gerniken antolatzi bolo bat, bai. edo mesuga dagoenien Zagit. da eta eh? guztizke, ez dozkun urten, eh pentsatzen gendun beste, ez Ja, hori ikusten dugu, ez? Geu PNH monten duguen bolo bat, alternatibo, erara bertoko taldiekin, da posto ba, potente bat enge, porque kartela ikusitxe ba, azkenin jendik ez erantzuti bai, hori bermatxetu, ez? Da nik uste eta azkenin asko ikusten dizela holan, bermatute, da bai ikusten dugu, kontzertu asko, festival asko, baina gero, ez dut ikusten hori roi alternatibo, ero gukure morun, ba, ez da, toerak eta modu nero etxezune, taldi sustatzine, eta hori bermatute etxen dizen. Ba, dibidez, eh, egon da festival bat koba dana, koba bebai kanpoko taldi ekarri dauz, eta bertako bai egon baina... Dinezu, bertako taldi gaitxe dinezu. Bai, ja. bai, aukeri ez da ikusten, eh, hain eh, zabala pentsatzen dugu, baina ez. Nik uste dut. asko dauz, baina ez da hain aukera handiz ez. Nik handiz etxen, komila handiz doa zenien, ez dala apostaten nahi beste amengo taldi gaitzik. Apostaten da, kanpotik ekart ditzako taldi gaitzik beteteko. Zer eh, amen azkenien, pff, bertoko taldi gaz bada, uspio abolo, ah, baina ikusten da, zema jente joaten den. Ez, orduen, eske, klaro, apurba da, pff, zu ipini antolatzei lekuen. ez? Ba, bai, bueno, bai, bai, eh, bai, Inezut koba bat, edo, bueno, da koban egon ziren, eh? egon ziren zugoi, egon ziren race fall. Bai. Alerta. Alerta. Alerta. Bai. bai. esan, aparte de koba, ez da gauela beste holanik aukerarik, esateko, oste, ba, taldiek, bai egon hori kontratu puntualak, baina ez da ikusten lehen beste. Ja. Ja, bebai ikusten da hor zantzen bermatut ez da? hau, egonaz, eh ustot, geur goizien edo atzo, egonitzen nintzen berbaitzen lagun bategaz, komentaten zelan, claro gira europeo baten, imagina, gira europeo bat dator, eh, ez da, itzipintziarren izen bat, Cannibal Corpse. Lehen, e, Cannibal Corpse jote ban Europako eh, hiri bako txian, talde lokal bat. Gaur egun, e, pf, negozizioa dalata, ez? Ekarten dabez, jiran talde bat, zeinek pagaten duen, jiran negotiarren eurekaz. Eurentzat igual promozioa da, marketinga da, Bai, ia ez dago aukerarik lekuko taldiek joteko. Ez? Bai, promozio bat joteko, ez da? Eh, exactamente, bai, orduen... Bai. Eh, apur bat horrek aukera gitzik egote zienak lehen ba, death metal brutal deza etxen bazen duen joteko olako zure herria datorren bai, talde bateaz, gaur egun ja pakien dator beste talde bateaz. pakien ez bakien sino pak baten dator beste talde batez. orduen hori be kendu da Zabit. Eh, Roio gazte txeru bai, asko bultzatu dugu estenie eta oinondik segitzen dugu, baina ez da inbestekoa, ze konsumiduten da musiki be, eh, Kau, eri ere bai, aldatu inda, orduen dana da bat, Bezke... Ba, mainstreamek tire, bai. bat ez be, uh, talde punteroak eta e, eh, dausen kotxortu eta salibeteta da, sarrerak falta die, Baina gero ikusten duzu e, alternatiboa dan edo bertoko da zozer Ba, ba horra jenti ba ez da Betxu Musiki ez kontsumitzen dan herri gaitxi dela Hau nire ditxiz uste do nik Bai, a ber, e, eh, er, oza, metaleru ikuspuntutik Oza, bakarri da ikusti e, gernio zer dauen Ez? Oza, metaleruen ikuspuntutik, eh? esaten ez onik, ez txarrik e, normalien gerniken abuztuak amagosti ziten da holan metalegune. Eta urton dauz pielete eta bala amagostien. E, eh, pieletek metalan ez da bizerdekon eta bala bez. Osa, gotezan hori da holan roke, rock fuertiena hori da. Beste danak, beste rollo badiaz, igual guri hartzen dozkoena gapur bat e, outsiders, osea bat kanpoan gauzena. Baina, bueno, enago esaten, a ber, eta es, es, antolatzen da benak, pasuek, eta dana, baina... Ez dakit, igual galditzu gara, kanpoan, eta... Ja, ja, bueno, hamen dite bat, etxi, nintzako importantire, ez da izan mila gantzule deko guzen, baina... Horre egiten esateko, ba, hori, ba, jarra... Entre bat eta mille. Jarra entxuen berdela, horre gauzak montaten, sinistuen berdela, bai, alternatibak sortuen berdizela, beste bestelanik ez dizela hango. Hori da. Eta hori dela garrantzitsua, bai. oza, bai. egoteko, eta aukerak emoteko taldi eri, espada alternatibarik ez da hongo talderik. Orduan, hori bultzatu behar da, ez? Horretako gauz, ez? Eh, egon adi, eta jarra gogor. Eta oin... Hasek, bueno, Menor, barruz barrure, Y anula bizen... ahora emon técnico Arazo tekniko batzu video, baina, bueno. Bueno, intxor, ze iruditu zaizu? Mm, aukera bat emoteko modukoa. Bai, bai, ez ez, ez da ia, ia, zure ziloziz barri izango da. Mm, ez dut uste, ez dut uste, baina... Baina ondo gonda. Ondo gonda, ze danetarik eukideo, kurtsu bat. Ez que nire horrek eh, geldiunik egoten dizenak horrek. Berri daunek ez? Ba, apes. Ba, apes, baina ba, apes. Horra dakart Ez era oso moderno, azu, eh? Pues, ya, laster, me paso la cara B. Así que... Eh, bueno, estu buen gonitaz burbarik. Da, <laughs> da sekar zuge hori, intxur. Ba, jo, azkenengo salidien ingen una festi bolo batera metal fabrikatik. Jo, minen ikusten eh, dekapitatet. Uh, Nervosa, eta kasok da deitze zan talde bat. Kasok da. Eta heldu ginen azkenengo kantie edo azkenengo bikantak entzuteko. Ni ez. Eta... Jo, gogoak ingeratu nintzen. Ezin egon baina gordeta zara. Ez ez, nien nintzen aldu eh, ikusten... Ka? Kasok da. Hori. Eta, ba, bueno, eh, entzuna zan bikanta, ba, fu, zozer, interesa sortuztien eta entzuten hasi nintzen taldie eta ba, gaur egun nahiko entzuten duten talde bada e, eurek e, suitzakoa die e, kantalari zen eskaba da eta espero neban ba, neko estereotipo berdinedeko eskabaten talde bat izetie, baina ez... E... Zelan, a ber, azaldu hori? Ba, Ez tipiko talde bat mm, neska kantetan debena, ba, berena hotza e, dala bera garrantzitsuna ez. Hemen nire, nire ustez, eh? Hau talde, oza, korputxasko deko, musiki deko, krestona hotza sartzen du registro guturalak eta koroape bai, eta, eta niri asko uste aztena da. Asi que ia, emon kaine, huelda. Zalanditzen da? Ah, ba, ez Kasok da, da, komplantzizi. da. da. Guapo, Play. Ay, ay, Walder. Mi hijo se Diego. Ah, Walder. Mango 10 player. Salto. Va, va, sorte, sorte. comida su palmeja. ¿La blanca la roja? Eh, la blanca. ¿La Bueno, ba, arazo tekniko batzuta gauz, amen. Así que, bueno, ba... Batzuk. A ver, batzuk, batzuk, eta zuke eh, txinorizak eta gana egosu zuzuli. Bai, bai. o sea, que, bueno. <laughs> Aparte de arazuk, txinorizak eta gana egosu. Así que, bueno, baina kasok da ikustea da ginean. Batzuk guli deko Ba, zineak, lehen... Eh, Zango festixe festize, moten emoten benak, está. Eta harritxu eizkoen, porque azkeneko biru kanta usango nuke ikusi gendu dela Eta oso guapo, gonsan. Harritxu eizkoen e, eh, dano galitxu zelan sona ben, segero adibidez nervosa joan, eta wow. sonido aldetik esan izan e, aldeko esebez. Bai. Osa, beste rollo bat, nervosa oso ondo, baina sonido aldetik honek eukiben sonidue, eta edan eh, presentixe brutala izan zan. Eta e? bai nik uste eta entziat hartzeko gauza bat izan zela, baina hau da gaztik ziren, eta hori ez genduen ez hautzen, talde, ba, talde bat esateko ez genduen ez hautzen, eta guztu orte genduen bertatik, hasi que... Ei, nervosa, e, bai ikusi nebezen bestiek ez, benitzen heldu, bierretik da hori, eta nervosa, buaf, oza, gehiago espero nabe, nire gizien, bai, eh? Bai, eh, nire bai, baina hori igual sonidu bai faiaban, orduan ba, bueno, ba beti etxezu, eh, sonidu bai, bai, azken... Ja. Yeah. Zunilu jazten bat zepillo bat, ba, eh, arritzeko izan zena hori, ez? Eh? Nervoso lako talde bat, berez, eh, ja esaunak dizenak eta indiar bat akarrenak izen modura, adibidez, honek azte dukiben sonidazio eta lortu bena presentixe eta hori, aintzat hartzeko ere, jakin je, ero, ez jakin je zetalde izan. Zestoz esperaten. Ya. Es una horita sorpresa, Hori da, guapa. Ja, bai, bai, bai, bai. Por tanto, te eta de repente, buah. Atrapate zure... le. Y sonido, ¿eh? Da, ori. Hostia, bai, bai, bai. Horre, chico. Es que tan... Así era, mide. dauen. Es que... Altzu sorprendido, ez? Arrechu, altzu... Eh, Olako festibaten tío, talde seguro una tal Seguro barik. Ni que necrofagisto, lancha, ni que se ha tenido, ¿eh? Necrofagiste, le nuevo San festivalin. Eta flipen. Durangon. Bai, Durangon. Durangon ikusi no zen, baina eh, Eta... Sam errez, eslaut, hor eh, gira, izan zen uste hot. Estakit. Eh, de faceless, egaz. Una, aseretako zin bentzat. Baina ordu erdi joven. Osa, ase ben Eta gaina... Kanta bat. <laughs> E, ez, eh, marketia zetor zen? Ah, ari ariñau da, ariñau da. Eta izan zan, fogonazo bat arpexan. Osa, momentu bat tenkeu guazen, egin, egin, egin, egin, Eta zen nire, olago kontzertu topatez unien, olago festival baten, nun handize zuzen nien ikuste, eta olago jente gazi topatez zule, urdun urten dako tal direla, bai. ez zule zautzen, eta olago fogonazo bat arpesan beti sea, betire brutala. Nero bai, ostia, ez da top, top, horrek, nik pentsa sortu da bela estilo, sortu biela estilo bat, bai. eurekin eureken bien, bat, bai. bai. Baina oso teknikoa, bai brut, bueno, dez brutaldez, bai. brutaldez, dez, ez da ditu izan ez. Ea, jebi zen parte asko gaz, ez? Da, Solo adibidez, asko... Ba, honek adibidez modernua badi, ez? Gaur honeko musiki gexaua estilu gexaua da, ez? Ze, azein, yeah. igual, eh, denpora bebai, ez den izan dugu moren asko duz aldatzen. Hmm. Eta, jode, holako sonido garbitxe eta, hau da, ne, posta ez zen ite bebai, ba, brutala izan zen. Da, aldo gero nien nien e, eh, kontzertuta joan eta albaro apoia ezagunak ez ditzen taldik, ba betire, betire bai. gogan gara. Da, bueno, Welder, zer, zer dinosu? Bagus? Bueno, da de de Zelan. De capitate ni asko gusta, jazten me bai, ah, eh. De capitate de Osondo. Eh, emocionante izan, hostia, canta zarra gentzuti, Eta buah, ganea zerako sonido, eh, coye, cabroiek, tío. Oso, oso, oso. Osa, pasa bat. Gaina hor zin disko dut zarran eh, gira. Horre, txin hilitin urturna, jo bizen, disko zoa jo bien, da gero kanta gehi hau barri txeketa, jo, ni super eh, motibat egon nintzen hor. Brutala, esan, egizizan, bai. da diretazo, gara. Bai. bai. Bai, bai, da egize, bitxu, pasan urtien eh, Summer Brisen, joan bande eta... Ez da gitz, enaz gogoratzen oin ondo, ze konzertu da gero jo ikusten uste dizen zela beste bat olan kainero txue nokte igual, gendera balentzikoa balentziko ari ez o sea, da gero jo eta iruditu dazten aburri o nik esateko hori o sea, dekapitatzen kamizetia yeah. nik esateko hori ostia, ba, Bai, como que pillo bat intro instrumental eta ukitxe biese nor oso beteteko konzertu edo eta etzaten enamen disfruta. O sea, esan ikusten, ikusi ikustia gaitzik, baina esan ba ozten eh, txikito, que eh, tu oazen vale, eh, bai, beste es... zenariziora, beste kampiñera zerro esat hartzen. Eh, Oia, aurten helfesten eh, bardiñe pasasko. Eh, helfesten metalika ikusten egon ginean. Bueno, <laughs> eski metalika. Ba, eski, es, es, metalika dala. O sea, metalika ikusten egon ginean kanta zarrakin hasi ziren topera, eta ez es sonaten. Ez ben sonaten, da de hecho, ordu erdi ikusitxe piren ginen, dizimen berrik ustea. Se, ematen hazen emoten espetakulo bat, oso lamentable, natxe edo, parafernalize, edo, show web, metalikea... Eure, metalika. Ez ez une, oso, metalika gari, ez inzela, permitidu, ez? Ez ez une, joa, metalika ez ez. Ez zuen jolako ez? Me egin jabe, ez edo, konture, txarto, doblaje, charto, desafineta, oza, mila kontu, eta zenin dizmen berrik uste nuen betiko oiko talde bat, emblematiko gitsi ikusiko zule, bai. ero alko zule eta perutale joan zan. Da, bueno. Aukirak eta polita. Da, bueno, welderrek emoten dabe, kon, eh, konpondi eskule amen asuntu, eh? Mekanikoa, mekanikoa, musikan nune, mekanikoa. Nuen, nuen la, zu, intxur. Kasok da, zuitzatik, eh, bi kanta entzu genu zen eh, kontzertu baten, da hortik engantzeta, da oin, welder, play. Metal power. Mm. Uh. Siendo duda, soy echaron Charon. zei etxen do, gurueli adiakin, ba, bueno, ba, a ver, gaur ez, ez da gure gure, baina, bueno, e, eh, humori sartzen do, eta espero zuepe humoria sartzi, baina ongun, endikan, beste kanta bateraz guz, ez da, endika, Así que bueno, vamos eh, ba, preparaten. Onda bizia seia arreglaten dauen. Dum, zeu zer? Du. Eh, profundere. Bariku. Dum profundere. Baba batez, Dum. Bueno. Um, Bueno, dan la dano garuskantzata, está. Eh. Ya, ya, ya, ya. Urduri idea. Aparte, gabón, ¿qué pasa tío? ¿Qué pasa? Joder, se matarazo de gozo en duro. Vale, ahora está moreuno, tío. Vale, qué terrillo me vais. Es que, vale, bueno, hauda, hauda suseneko, va. Ba, ¿Ahone pasatendi? Bai. Así que, bueno, salí de mota, estaba andando yo en Pichardén, me voy a relajar pero tú. Movidas, ahí se música, música guitxita berbasco. Musiki jartzen ari mobi batetik, osea, ez gabiz. Ah, eh. Bueno, Ba, igertzen da bariko dela, edano eh, gauze ja oporrak gogak hartzeko. Ba, beste batzuk. Oporra batzuk hartu gara. Bai. Neu, neu. Ni neu. Da, pff. Segiduko programia, zia dana ondo badoan, ez? Ia, ia, ezekarri zu gaur. Ba, neu ekardot, e, eh, gehore dar tranquilit ekardot, ze, ja... Eh, Estatut me, tu... Ba, ba ezin kasu, klasik kasu. Atarako da be, ja, beste, beste izka bat, atada be, la, dala, azte pare, bi edo iru, ekusi gendu zeneko ba, laifen, be bai, e, abesti barrezen be bai presentetan, da, bueno, ekardot gehore not nothing, azkenengo zingela, singela da, da, bueno, eh, egiz esan, e, eh, koba laifen ikusik entu zen, e, euripien, apurbet zirimi izen zen, eta jokane aldatu dut ziren azkenengo gordure eta apurbet e, kaotiko izen zen, dana. Da, bueno, e, ba, aurrera goaz, e, welder, not nothing abestiz, abestiz jaz. Not nothing? Tengo enengo, joango da, eh? ikusiko zu, eh? Vale, ba. Venga, ba, bagoz, bagoz, marchartu gote. Kurtxo bat chamarra. Que viene, que viene. Txalo, bero, bero. without. We are just passing by, no guiding. Welder, eh, beti gomerun liaten zabiz, ez da, venga, en pinchate, Ansias batzu gara, ansias batzu gara... Jolasten, jolasten eta enredando. Ansias... Orlegis... enredando da eh. Bai. Ansias, ansias bueno, batzuk. Bueno, espero eh. gustati de tranquilitin eh, singileko lehenengo gabe. Zati bat. Eh, eh, eh osori gure basu bentzun. Bueno, Osori gure basu erosi disco bat. Primizia, hor dago Ipini YouTube eta hor dago zu. Zantzien eh, taldik ez da behar. Eno paz kampen. eh, ansioso batzu gara, eh. Ezin jamaitzuk enta bat, eh. Zia, Es, es, es, es. Hemen, oa da, da. Ba, bueno, nire eh, betiko klasika da batea, jugunaz. Zaratia. Bai, es, ba, Emperor, emperor berriro. Bai, ba, emperor eken mon ban kriston ba, jefesten. balde mar, emperor. Lelego bidar da ikuste dutena, emperor. Eta egiz esan, aluzina ineban. Emperor, ba, mejor. Eta horrengo egunin esnatu nitxanin, ondiokan, kantak abesten neguan. Osea, eudakin altzan eudakin lokartu nitxan, eta egiz esan, memorabilire, emon ben, direktazu oso, oso ona, gomendagarri zen. Baina, bueno, gaur beste bateaz nator, da da, be, mila behatzen zin, sortu zin. Mila da? Laro eta bederatzi, sortu zin, edo atia, Arturus, honekin jabe bai, nahiko aldaketa eta nahiko fusiño edo musika arlun, bai agotzaletik, bai edo Hori da natxuletien irakurri zu. Eta bi mila eta biko... Ez, daka definitxe gogoratzeko. Afaltzen zauzela. Bi mila eta biko disko batea zetorko naz. Espana bilokel. Eh? The Sun mirrorzeko abesti bat ipenikauz. Bai. <laughs> Welder. Welder eh, gaur ez dauke egune. Ez gaur ez atzo, baina, bueno, bai. Atzo, Santiago, gaur ez dauke egune. Producción, producción. <laughs> Da, bueno, ba, bimile eta piko disko bat erabakiro delgardi, bizkat aldatzeko amene eh, modernidadik eta horre gauzak, ba, klasiku be, berane eh, presentzi zeugitxeko zenitzako hau diskazo bat da. Eta espero nik beste disfrute dizu bepe. Asi que venga, Welder, nahi zunin, eurre! Arturus. Kante oso bat jarri dote, eh? Bai, ezkerrak, izen da sasoie. Bagabiz, bagabiz. gaba, Arturus, ba, espaldi, urtiek eh, entzun barik. Bai. Entzeko eh. Ah. grupo emblema bat, mitikoa, eta ikerren bine, Bai, bai. Hain beste petalkor eta gero. Ba, Aprobeti, ah, ba, exotikoa, bai. Bai, uno bueno, la cosa gusto que están metal jore. a tomar por culo. Ta. Da, dana, da, horretanak eh, metal fabrikan sartuko guz. Hor, Welder, zer? Ia, zer... Zer langabiz? Bai. Zer alternatiba da kaskun? Da, ia... Vale, que se maio doloia barriro. Joder. <laughs> bueno, Hellfesten egizen eh, flipe genuen talen eta eko bat. sainin direz, deko disco bat blagiaz. Jazz. Nik ez naben ezagutzen da gero, movido oso jartoak elektronikoak etxen hasi izan. E, eh, popero, inkluso. Baina hau diskoa, da mehoriok ondo zebetzen da, kristonen bidizek Hau ez ikusti garen, da, karo, ginen, gero zodo so, so eta entxe, nik espero ikusi genune. Daneko gani jarri ginen, daneko kantatik atara, ban saksoa tipoak, agotza portentu bat da, da saksoa gaz, birgerize, ba, jasa da metala mezkletan dantza, direitu nire, eta ze, baina, baina, konkretiz, porque ikusi genuen bororik eh, bolorik, edarrenatako bai Onda man saksua, da hor ba tokeia zeru, eh, Eta, diskoa, entzun bitotela, baina zaten entzun barriro. Jarri da reproduzio gehizen dekona, da berazirretan badot. Depresiv... Bestiek. Ez, fizzai. Depresiv black metal saksoagaz. E, e, Nask Ez, toke depresibo nabene esango. Zartu eta entzun mutiok. Bueno, letra bintzet bai. Hain, hain. Este ba, guztia, ez, eh? Ikera, ikera. Deskubrimentu bat izan zan, ez gendun ez ez batak ez besti. Ez, eh? Aia ginen eh, Sodom aurretik egualako, eta gizizan, esan, hau ikusi txegero, Sodom ez gendun ikusi. Ikusi gendun azten, egon ginen eta piran berri izan ginen, ondian asimilateko. Sodom alre bestara ikusi zen ez hau. Guodo, zen de Sodom izan zen. Sodom izan, da gizi esan... Guodo eh, bost. Aurtengo deskubrimentetako bat. Ba, nire aspaldi entzuten ari zena da. Ez dut ez ikusi inoz beze zuzenien, baina apurbete ez da itxeran nahi azaldu, eh, tekniko edo, ze, gero, saxo da, dabe, elektroniko, ez da Da, guapuena da, diretun, defendio etxen dabele hori. Bai, bai, bai. Jo etxen dabele hori, bai. ez da la sampleata da zela, ero pintxata, ez jo etxen dabele. Bai, gitzi, sampleata elektroniko jo diria, que egon gozan. Baina, bueno, estamos tan descolocaos, que... Esa no te tan descolocaos. Colocaos o descolocaos? Estamos colocados y nos descolocó por completo. <laughs> Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Venga, bueno, lea, va. venga, venga. Bueno, Rancho, Rancho. Actura o carrerilla, eh, vuelta de rega, así que venga. Vale, vale, vale. vale. ya va que si la playería moten. Eh, ni que, eh, bueno, carriot black metal en esa guasa, por bat. Barcelona, ni cusina vez eh, rock festien, puta bat, y se, Angelu, o sea, berez idei esan Angeluz gero honek eta gero beste talde bat egotie eh? eta e, aldatu biezen bi konzertu norden aldatu bien orduen e, eh, Angelus eta eta hau solapa etxe ziren la puta handi bat izen zan da bueno, ba, ingo dugu erdi hau da beste beste, beste erdizia bestie e, bueno, igual irula orden, bueno, Azkenean gobi kantak Angelus ikusten bat dugu, Eta, dar, dar funeral. Osea, izan zen pasabat. Bakarrik ikusti zelan urte de zien escenari zora. Osea, en plan, el conde mor, el conde Drácula Bai, bai, guapo, guapo, ozean, se ganera eske introan dia, osea, tonteri bat ematen du baia. Introan, introa zen neku olan bihurrezko. Euren arpeize, que zien mobiduten, eure que mobiduten, osea, <laughs> neku imponentia zen. Eta introan soniduekaz argizek betxe bienolako funtzino bat de, ez da hit, epur bat txokatekoa. Da oso guapa, oza, naziri eh, brutal izin zen, bueno, konzertu de brutal izin zen. E, eh, pasada bat izin eh, bai. zen, Gu pasan orte, jo, que gai duna, aukera, jen fastidio. Niko que san banke, niki flipen zen. Pasada bat izin zen. Zuri guztia txok eiz edo, baina niki dar funeral. Pasan orte, egon ginen Madrillen, Europako birien, dar funeral da kanibalkar uzetor ziren en a... Ez que, ez esango te Dark Funeral buruz, eh, neure taldetarik eh, bai, bai. Da, egiz esan... Eh, Black metalen estado puro. Bai, ez da, zuzenien, da, batezbe be, albumen, oza, sea, deki, oza, eh, o Black Metal eitzeko eh, oso garbiz edi ez, eh, musikia araberan, eh, musikia eitzeko. Ek, bueno... Oso guai, Da, da, kanta da, ba Claro, aukeratzeko ona sant e, eta be oin 30 garren urte bai, bai. berriro grabe da be eh oin da 30 urtego disko bat, baia ez dut aukeratu hori. Hmm. Beratu aurreko diskoko Leviatan, abestize. Zitala. Zitalaek, hmm. bai, hmm. latzaek. Eta, hori, e, e oso gomenda garrizia zuzenien ikusteko, e, nik gaur egun entzuten hauen musikia oso... E, Asko gust, asko gust, ya O sea, identificado. Bueno, identificado, identificado, Bai, bai, asko erakartzea hasta en rollo bat. da. bateristi eitzela da. Eh. Ba, bai, bai, pasaba. Eh, eh, mm. eh, bai, dana, que eta cabre ezin sin movido ten tío. Mm. O sea, onsan cantante con Bueno, gusti cho 10 ya, eh. Bueno, es eso regaichix. Ni gusto ondo preparatu aquí la puesta en escena, bai. eh. Cantantiena beren kapiega hor eskuek gurutzatute lehenengo irukantak, kantak, jasi zen apurua modu duten, baina ba, oso, oso guai. Ba, bueno, ez dote eh, txapa gaizu sartungo, lebiatan. Barune Wilder. guretzako izesan, e, eh, ezer berririk. Baina, <laughs> bai, bai, tia. Bai, bai, bai. Tiritazo bat agarra eh, eta albazua ikusi, ez Bai, da, egontzegon garen, ah, berbetan ez da, akortan naz beti, ondala, ja, hogei urtingo dauz, eh? Bimia, ez, bimia eta izen zan, amen, gerniken metalguien, arratzaldeko labertan jo bien, ude baten, ude abustu oso berotzua zan, arratzaldeko labertan honek izanak, euren genpintxurik azarpeizen, da, armadurek az da, Enei. Ba, baina, bueno, eure beti euren bidien, oza, ez lehen ezautena, ah, ez da, e, oso garbiz ediez euren e, bierra hitzen, da eure gaitxik, txapo, ez ez da, <laughs> Bueno, Intxur, zein da basurie? Basurie zein da, basurie. Baga, basurie. Baga zure bian apropatzen. Zaztarra! Eh. <laughs> Bueno, apurrete roiak orteko, ze black metal iun iunetik paseko nasa, apurrete rock metal progresibora. Tio! Da, gaur bai. da, kasu, kriston talie da kriston temazue. Bai, Ni guztu baietz, gustokoa izen aldana. Nik ari gustetzen bai atzon idea uste gorden. Eh, eh Bueno, aukera bat emon bitxu. Ah, Le lengo ah. da be, aukera bat emon bitxu. 0-1-0. Ah, Eta eurek Leprus die eh norogako talde bat, oso kaineruek, Kristo Mai edekienak Ah, bai, bai, bai. Bai. bai. Eta adibidez beren eh, abeslarize, bebai Einar Solberg, oso esagune, beste talde badeko be bai, beren eh, Ondarrua. <laughs> Inar, Inar. Inar, Inar. Inar, <laughs> Sober. Bai, beren eh, talde propioa be badeko eta adibidez eh, noroako black metaleko klasiko batzukin be bai kolaborazioa deko, adibidez Emperorreko izanegaz eta mhm. eta azkenien kultoko talde bat izan da bat. Izanen pupiloak, eta kristik izanen Emperorrekoa. Nori Erna Solberg, Eta oin leproseko e, beste artista guztiz, beste musiko guztizek, Inar... Zeran da? Inar, narrakoa. Inar Solver. Ez, e, izan ene, musiko berdina diaz. Onda bueno, nahi zunean? Dale wey. Lepraus. Lepraus. Ezea bestida. From the flame. Vale. From the flame, balkatu. Adio, onzara, eh? <laughs> Adio, eh? ba, ze ondo. Rimoa, rimoa... Aniako aizenda, Dark Funeral, Oin Lepros, joder. Eh? Ego guztela dator, bai. Ego guztela dator, Hori, etor gara arazo pillo batez, da bitxu zelako playlistia ikarro dugun. Bai. Ba... Ba, bueno, eh... Oine, nebre txandi eda. Por fin. Ba, neue… Zure hartza inda. Erros. Ba, neure bigarren kantiek ekar dutena geur, eh, apurbetzo lan... Espaldiz eh, nabela entzuten da ez da holan eh, talderik neure gustokona, ez da baina. Eneko bronki botako ez eh? Bai, ze, e, itxiko txute presentetan, ze a veces en e, izena, oza, oso luzie da, da, ganera ingle, ondarruko inglesegaz e, dago idatzitxe, da. Apuntiek, apuntiek. Bai, neure txuletie huelderrak regartu da. Ez, papela, larkatza... Es que, es que no retengo. Ba, ah. Bat, tatuaje bat. Horista borreta, niño que se chupen Claro arraroa dau arraroa da neu alako abesti hartzie eh? baina gaur nator e, brutal death tekniko am, amerikar talde bategaz deitzen dizela Nile, Nile. Oh. Abesti barri, bueno, e, eh, ata da be single barri beto ondala bairu egun edo Beste klasiku bete. Bai, vuelta, bai. Ronki bai. Arritxute geratu nahi, ostras, honek, egon niño, seitzen da. Menos despacio. Menos despacio. Da, karo, e, abesti zen kanta da, upside down, eh, ez Chapter for not being hung, upside down. Euritan nantzan. Da, hori. E, eh, Oindala, ez da izan bat urte torzien bilbotik, terrorizer garuz uste dizen zala Terrorizer ez da izan, ez da izan, ez da izan, ez da izan, ez da izan, ez da Bai, bai, bai, bai, hori, bai, bai, Efectivamente no. Da bueno, egon eh, san eh, egiz eh, lehenengo biharra ikusten abena nahil, da, oza, ritxute garatu nintzen, baina, bai, zileak esaten duen moduz, e, hori gitarrizten, ba, oso simpatikoa zan. Ondarru nile. Bai, hori, hori, egon san, dago hor ba, movida bat. Baina, da, nile. <laughs> dago movida bat hor, jobiela tunken, Nun? tun, Atuntun, tun tuntun. Atuntun, tuntun. Eta hasi zan, gure Charles, argazki gataten. <laughs> Eta tipa bezan txan, no, fotos no, fotos no. Bai, entzun da bai. Bota nahi biela, ez da izer. Nahi biela. Gente guztiz jaz izan, zan. <laughs> Tipiko, ba, berari, gitarristeri, beratu, ke da, flipau. Eta azkenien taldekoak, txarrezeri, parkatu eskatu bizin, bizin, bai, bizin, eta. <laughs> Osea, bai, bai, bai, bueno, bai, bai, nota portu bete. Da, bustuen, atako dabe disko barrize, eta eh? iruben usteot, elenik, elenik usteot, da, hori bai geratu jat. Bai, geratu, Eh, Tungez, tote miradoz, bai. Bai, ez tote ikusio nio... Eh, Seguro nik enaz era jungo, baina, bueno. <laughs> Eko nizi <laughs> eh, Dale play. Ezan gozta zu zelan deitzen dan eh, abestizez, eh? Bai, ezan dut chapter for not being eh, luzeba. Ba, eta bar. Barure. Dot, dot, dot, dot. <laughs> Egurra. Zapatille, gado bai no, ah, ah, Ritmo al dato en buen al dato gau. Uh. Menos despacio. Al gau uh, se se anda. Eh, Tenemos la camiseta. Ahora que hago y que vendune ta Mr. Bang ikusten, hau la el Monty Python este de los cojones. <laughs> <laughs> Monty Python. Está eh, bueno, a ver. guai, no sé por qué andarse a quitar este hasta que ande las personaten eta persona tener de su bai, tal y. Va, pero las que no guapo, eh, son, baina, mucho que desear. Eta bueno, nik beste talde bat ekarriro, nik aurten deskubriroten talde bat da, bebai roio metalcore roiola, eh? un poquito así tal. Ah, esta da, metalcore. Ruins of Perception. Vale, power metal. Da nintzako brutala di, eh? Aurten esatu dutez, eta oso engantzatena gaina gero eta gaina bilentzuten abu musikia. Ez da izatxik, ez galdetu zeba, baina In, bueno. Injar metala. Komentarizio da, nintzi. Hamen da gazue, bimila eta gaita lauko abesti xe, eudak ez da bimila eta hogeitxik edo da bizan, baina, bueno, nik eh, deskubri eroten eh, aurten gaudan, eta disfrutaren abiena, asik que espero sebebe disfrutati. Beste bai, nire reportaxuaz. Zara? Zara? Ba, es glam metal. Es glam apurtxo bat amaitzeko, moderno. Glam, es glam, dezkuare. Eh, Striper modu. es glam metal. txun, txun, txun. kun, kun, kun. Bai, dano gara, geratu gara apurbeto lan, eh. bueno, amaitzeko pixka zapatilla, euskat ez da txertu, ez da. Bueno, amaitzeko nervi da zapatilla da bai. Oh, ba. santo, da... Joel de... Eh, <laughs> Esto sí que no me lo esperaba. Zapatillas J. Jaiber. Bueno, zapatilla... Zarra, bai, J. Jaiber. <laughs> Ni bai, a ber, neko Hemon hemon pista batzuk eta itzi asmatzen. Vale, metalcore, eh? nik nahi jakin baina hortik gaden dago asko. Larrogeta marra markadan, da amaieran, natalde honetatik, ba, modernez ez horrek asko, amen ditalde honetatik hartu gen. Da nik enaben ezagutzen, da neko oso fanada, da, da txunten da guzti jazte. Enaz metalkori izalia, baina musik asko bat moduen gerotak izan entzun, teba entrando. Eta Hellfesten ikusi genuen Dismember, diaz? Metallica nordez. Yes. <laughs> Eta barrura joango da directamente. Si Metallica vaya... Ole eskol, baina... Oli, sí, soñoletik bai guan izan dut eskol, baina... Ya? Da, gero klasiko, eh? Ah, Override okay. of the Overture. Oh. Overture. Oh, member. Hori ba, egon gara berbetan, eh, klasiko, eh, buruz. Ba, hau klasiko hau, eh? Hau klasiko, Joder. klasiko, klasiko. Dez metala. Eh, klasiko, hau klasiko Vale, ba, mena dugu, venga, hor. Eh, que na, Bai, mar, eh, otzaietik ez, ez gara eta elkartzen eh, irratzaio bat egiteko da. Bai, bueno, ez gertuko, Bai, bai. <laughs> bai. Edo ez. Edo ez, inok espan. A ver, milak, milak azaleuk idoz, atzetik esaten. Inok, inok, inok espan eskertuko, ez... Ez, eh... ez es, es eskertuko, ez es eskuineko. <laughs> bueno, amaitxuko dugu. Guau, guau, guau. Bueno, bueno eh, txan, harinau, harinau, esan bidago, ez da, hemen gentia falta dela, ez da. Bai, bai, bai. Gaurre... Bai, eh, bai. Maia, ez dutu gitzio gana. Bai. Alkatie eta idazkari zibe. Maia, ez falta asko, hemen. Bai, bai, urpiren dasku e, eh, gure txikitok eta bai, bai. ariadnak, eh? Bai, bai, bai, bai. Ariadna grande. Fe, femina bakarra. Mm. Eta... Eh. <laughs> eta, e, eh, zer? E, itxior, itxior, <laughs> itxior, gero... Da, bueno, beti, beti botan dendik faltan horrek, da mendizik da bat, eta, bueno, ja maitzen guz, klasiko bat ez gungaz, eta huelde herria. Beste, beste klasiko bat, eaz. Zer Le bai alain antza urbitzeko putxu bet metal sinfoniko gaz. Epika, ni petxetan aben zarragoa baina Bimile da bikoa diaz. 2000 da bi. 2000 bi. Eta, bueno, emakume bat sartuko be bai. Como completa o, simpleta. Ez da fuerti eh, emakumeen presentzia zegartzia. Ja, ah, bueno, ordu ekarri dugu bat. Da, ordu, ordu, ordu, bat. ordu, ordu, bat ordu, ordu, ordu, ordu, ordu, ordu, ordu, Eta bueno, sensorium megas joango gara. Badiotza. Eta metal fabrikako zuzenine... Amaitzen... Amaitzen da gero... Amaitzen entzuten arrenak eskertuko dago. Bueno. Asi, que zeu entzako beste barik epika Ia, elkartzen bagaren... eh, ah, eh? Txarri zauten. Ie bete barruedo Ese... Txarri zauten. Edo urrengo neguen. Lasta da... Kanta Eta ekanien. dediketa zuzenin entzuten, ez dozkoen guztizentzako sakatu. Haupa ez zuek.